en plantajo por la cerbo. Elon Musk volas per sia plei nova apparateto helpi homoin cun diversai san problemoi. Por li, neniu ideo shainas esti tro audazza. Elon Musk volas helpe de apparateto, ciu cun ligas neuronoin en la homa cerbo, helpi al malsanae homoi. C'è la presento della noviga en plantaggio, tamen necessis ancora usi tiu cele porcoin. La miliardulo Elon Musk progressas c'è sia plano crei electronican kun ligon al la homa cerbo. Musk presentis la prototipon de apparateto de lia firmao Neurolink, quiu capablas transmiti informoin inter neuronoi cae compufono. Gi havas proximume la areon de Monero, cae estu posiciita en la cranio. Crom malgranda cicatro, sub la haroi, ne restos spuroi, diris Masch. Neurolink en plantas la apparatetto jam che porcoi. Musk montris unuella bestoi che kiu la impulsoi estis transmititai de la nasego de la porco. Ciu foie, ciam la porco per gi tushis ion, tiam sur la ecrano estis videblai elektrai signaloi. Ce porco sur curbendo eblis per informoi el apparateto, per softvaro, suffice precise prognosi, ciam, ciu artico activigis. Mask cae Neurolink vidas potenzialain appliceplezoin por la technologio, ce homoi, exemple en la patalo, contra doloroi au affectioi de vido cae ancauce lesoi de la mielo. Estonte estus imageble transpontigi lesitan nervo histon de la technologio, exemple porce homoi per tio povu de nove curi, diris Musk. Por la implantado en la cerbon, Neurolink disvolvis roboton. La apparateto en la capo comunicu per bludenta sendrata cun ligo, cun applicajo sur la compufono, cae ancau sendrate reshargigiu. Mask comparis tion technicon cun la prac horlogioi ciui mesuras la corpan productivon. Neurolink esperas malaltigi post iom da tempo la costoin, inclusive de la operatio, al quelc mil dolaroi. Ciom longe tio ancora dauros, por atingi tiun celon, tion mask ne diris. La miliardulo, cio estas ancau cefo de la electrain automobiloin construanta firmao Tesla, cae de la cosmoshipoin construanta firmao Spaz Ixo, accentas iam de quelca tempo, che homoi estonte devos cun ligi siain cerboin cun computiloi, por povi concuri cun la alvenonta artefarita intelligentezzo.